Звичайно, якби вона упіймала чоловіка на зраді або хоч на шляху до зради, то це б виправдало її саму? Ні, не виправдало б. Та й Василь просто не здатний на таке. Він живе в світі, де ніхто нікого не ошукує і де всі вірять одне одному. Ну, знає, що є миці людці. Але вони десь за силовим полем його серця і думки. Він не знає людей. Як і чому це сталося? Адже його крутили життєві буревії, перейшов і чисті, і каламутні потоки. А сама я знаю? Трохи знаю, подумала чомусь зі смутком. А може, і Василь? Заховався від життя, від справжнього життя в скляну шкаралупу. Обвів круг себе мислене зачароване коло. хто коло не пускає нічого. Саме через те, що багато пережив. Щось стукало її мозок, що це не так, але вона не вірила не хотіла йняти віри. В ній давно боролися дві сили одна за Василя, друга проти. І та, що проти, мимоволі перемагала. Вона мало думала про майбутнє, просто не уявляла його. Вони будуть разом з Сергієм, і цього досить. Її не могла не хвилювати Сергієва доля але й Василева теж. Вона не уявляла, що станеться з ним після того, як вона од нього піде. Розпадеться його зачароване коло. Вдалині на луках заманячила постать у білій хустатці. З села верталася баба. Вона посувалася швидко, здавалося, бігла по травах. А може, вона летить на мітлі? усміхнулася про себе Ірина. Бо яка ще жінка житиме в оцих нетрях над цими водориями від зими до зими? Може, вона і є справжньою господинею цих боліт і цієї глибини? Сергій та Ірина почали збиратися а баба цокотіла про весілля, про внучку, яка дуже вдало вийшла заміж за шофера, котрий возить з міста на свиноферму помиї з їдалень. Разок заверне й свій двір. Там такі кабани в загороді, як тури. Мабуть, вона сподівалася і на сало, і на те, що той проб'є дорогу й сюди. Дід так упився з радості, що й досі спить у хліві на соломі. Ракета була переповнена. Після вихідного в місто верталося багато людей. Сергій та Ірина вийшли з душного салону, стали на кормі. Позаду здіймався піньовий бурун. Ракета краяла плесо, як ніж холодець. На воді дрімотно гойдалися чайки. Іноді під берегом підводила голову чапля проводжала їх паличкою дзьобом, немов показувала, куди їхати. А потім ракета вийшла в море. Береги тільки мріли в білуватому, як молоко туманці, а мимо проскакували важкі червоні буї, морські. Я десь читала, що на землю йде потепління, сказала Ірина. Розтануть льодовики і знову буде всесвітній потоп. Якби це сталося зараз, ми залишилися б у цьому човні. І що б ми робили? посміхнувся Ірша. Ти б ловив рибу, а я в'ялила її на сонці. А тоді б пристали до якоїсь гори і засіяли б її просом. Ота баба, що сидить поруч з нами, везе в клуночку просу. І що ж, все спочатку? А тож, хіба це погано? Ти був би найбільшим архітектором планети.